Eta orai eh, hitz eta putz arantxa zure zabalduko duzu eta hainbat gauza berri hortaik aterako atxaldeon hona. Atxalde hon berra presisten hori dena biltzeko. Eta ikasle musulmanoak Robert Menaren provokazio berria. Ara hitzetakutzen sartzea egiteko zoin esaldi hartzea behartu nauten. Zuidu ezten titulua goizuntan ikusi dutai, dutana, eh, haien webunean hain tituluen erdian, hori baita interneten magia. Untsa zen, eh, da, lasai. Eh. Bakantzetan nintzelarik interneti gabe nintzen, bai etxean arazo tekniko kakingarrien gatik, bai promenan ibil naizelarik ere eta mundu berri bat eh, deskubritu dut. Egia, bakantzetan bakarrik ikusten dena eta bizitzen den mundu hori. Informazio etengabe gabe gabeko mundu bat ez etengabeak eta inutilak gabe, salbu ostatu zokoetan diren uh, horiek, baina ez direnak beti inutilak, Twitterik gabe, bref, lasai. Eta egun batez, bakantzetan, erosidut prentsa. Eta hor, irakurri dut, frantziako ez Burkiniari burkinari buruz. Eta beste inbeste informazio, politikarien arteko gatazka faltsuak, egiazko problemet, problematiketatik, urruntzeko manerak, informazioa deitzen albada. Eta ara, goizuntan internet piztu, sare sozialak ere, lanian hasi naiz, eh? Eta esaldi hau ikasle musulmanoak Robert Menaren provokazio berria. Et français, c'est aussi, euh, comme le disait le général de Gaulle, euh, européen, euh, euh blanc et, et, catholique, bien sûr. Bistanda, ara, zer den frantsese izaitea xuria, katolikoa, europearra, bon, ez da, eduriz Marine Le Penekin ados, hortan bakari. Eh? Eta hori gehitzen du uh, be, bezieko eskolan, klase batean euneko laro gehita maha, musulmanoa dela. Eta olakotan, zuk ez duzula zure aurra hor sartzen. Usaian bezala, eh? kompleksurik gabeko arrasismoa erakusten du hau zapesak, eh, tranquil. Ta hori pasatzen da, provokazio simple bat eh, bezala. Que fe la Zer egiten du poliziak ebe okupatua da, orain frantzian terrorismoarekin badakizue, eskolara itzuli behar da berriz polizia. Ez ikasteko ez, ez da provokazioa lasai, eskola haintzinetarat hor, aurren zaintzeko. Ola berdin, eh, be lan ilan zerbait ikasiko dute, eh? poliziek. Ale, sartzea da niretzat ere, eta lan gogo hori zuentzat eginen dut, placer haundiarekin lagunak interneten promenatuko ni. Sare sozialetan, enelagunai esker ere biztanda, baina ezagitu batzutan zer nahi erraiten badut. Erotzekoa baita mundu ertzu untan, joanen urtean bezala beraz segituko dugu. Lasai, astelenetik ostegunera bostak eta seiak artean, eta batzutan gauza seriosak ere izanen dira. Ah, eta zidu ez, ere, uh, antzinuen, hori ez da provokazioa, eh, zien tituluan erraiten zenuten bezala ahaz, izmoa eta provokazioa da. Gael Monfiz, adibidez, teniz jokalariarena, ikusi duzue, US Open joko hori. Bonik ez egeeran, baina internetek eh, begiratu du niretzat. Eta zer egiten du, Monfiz jokalariak, Marcos Bagdatizen kontrari zela, pilota jo eta denbora hartu du, lasai bere zapetako sokak berriz lotzeko. Ez ditu lotu gainera, eh? espres egin du, baina provokazioa irudikatu du denbora zuela hortakotz. Bo, hori bai egiazko provokazioa. Eta ez dut nik erran, eh, hori prentsak errandu. du. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, putz, putz, Eta, mm, bola, dantzatu nahi baduzi, onotik uh, eh, iraitz gurekin izanen da, udatik itzultzean, nea zer dugun aipat gaia. Ba, edertasuna bistan dena. Ezekielen profezia, berriz hartzen dute. Eremuko dunen atzetik dabil zulo urdin guztiak miatu ezinik eta eurizita lari esker bizida ikusi zituen gutil zutua arranotu zaizkio amoratu eta bazter batean kantua huesek jelen profesia Ito izen kantua berri sartzen du taldeak eh, Itz eta putz eman kizunean ziste Uda bukatu da lasai itzatze Beti lasai giro hortan egonen gira Biurumuinak pixka bat berutu zala ere batzutan Eta gurekin dugu iraitzun fia horri agatxalde hon? Agatxalde hon. sartze eder bat egiten dugu zurekilan iraitz, Baita zu. Bo, ezagutzen duzu ez dugu berriz aurkeztuko uh, gaur, eh? irugarren sasoina jadanik. Eh? Bai, egia. Zoin fite. Bai, ze fite pasta den denbora. Denbora fite pasatzen da eta gauzak ez dira aldatzen hori ere gaitzen genuk ekasik. Eh? Gauza batzu aldatzen dira, ala ere eh, bronzato baina ez zekitu hartu ziren. Bai, bai, petxatu nahan gehiago. Abo, ah, bai. Ah, alta lan dudut, eh? Bai, bai, bai, zagezki, zagezki. Hori da, uda bai, bai. bukaera, berzira piskat... Eh, Koloreak hartu, berzela ez duer ganai... Eh, Bakantzitan egon zirela. Ah, hori da, bertzen da zizek. bezala suri egiten bat zirela, bertzen zira lanean egon izala uda da oso. Bai, biztan dena. <laughs> Ez zirela joan bakantzetat beden, edo zirela eguzkira atera sustut. Hori da, bereziki. <laughs> ikusten dago, ba, ikizu, bat, langileak, ala ere beltzatzen direnak kudan, eh, eta ez direnak bakantzen. Ba, badira ba, masina batzu ere laguntzen dutenak jendea ba. beltzatzen ere. Jendeak baliatzen hori, no? Ba, uste dut, eh? Bai, bai. Ez dut, eh, irutzen zait, um, edo, beti behar gauza erraren dut, eh, irian gehiago, me... Ditzen bai. zait, eh, ez tala olako, geroen ingurian ez tutalako olako... Nik bat ezagutzen dut, eta bai, bai, urte doiten du. Ube delakoak, bai. ah, bai. Mm -hmm. bai. bai, bai, eta du laguntzen duela, bere gorputza, eguzkira prestatzen fola eguzkian ezartzen delarik eh, beltsatzeko, uh, eh, bere gorputza, la, la rua deia prestatua dela pixkat. Ados. Ara. <laughs> Bakoitzak bere teoriak ditugu, eh, <laughs> holako gauzen gainean. Eh? Elburua delarik, beraz, uh, gorputza... Uh, Beltz eta eder bat ukaitia. Beltza esu bera, ekasu, Beltza ere... Bai, beltza ere ez da inun txekusia, mahoin... Uh, Beltsarana. Mahoin uh, jan kolore hori... bai. Hala, bai, hori hobekio. Hori da, beraz, eh, udatik ateratzerakoan eh, ukan behar den uh, gorputza, beraz, uh, borronzatua, bon, ez da erraiten, menan guzkiak ongi beltzatua hori, eta um, ahalaz ere, joen uda intzina aipatu ginuena. Ile gabe? Ilerik gabe. Hori da, abai ah, hori. Hordian, uda hori, ilerik gabe, nola pasatuzu? Ebe, eh errango nuke uh, ilegabe ongi, ilega, ilekin ongi ere, baina uh, maleroski, bai, aitortu behar dut uh, ilegabe hobe. gure azken saioarentzat zat joen urtean, itztaputzen joen urtean, gana idut, uda intzin, eh, azken kronika izan zela hileetaz, hileetaz... Uh, be, Besoazpiko hileak eta anketako ileak bereziki. Hori zen, bai. bereziki bai. eipatu kasuana? emazten kasuan. Bai, edertasun kriterio hori uh, udarako hainbat uh, eipatua zaukuna, bai. Ala, beharrezkoa baita, azkenean, be, hilerik gabe izaita emazte bat entzat, bon, naturalki hor direlarik, eta gizon entzat aldiz ez delarik olako eskaera uh, berezirik, naiz eta gerozta gehiagok edertasunaren izenean ere hmm. kentzen dituzten, baina, bon, ez baituzte kentzen ere ez, da sobra gaizki kusi aldiz emazte bat ekileak ez bai. baitu kentzen, hor, bon, hor, ba, kategoriaz kampo... Zikina, da, hori da, hilak zikintasun kriterio bat da gehiago zat, bai. Hori da, zikintasunaren uh, ikuspegia. Mm. Itxusia. Ah, alta, eh, eh, izan da erreportai batu dauntan. Eh, bai, diostoki. Ez dut ikusi, uh, maleruski, behinan uh, anvoie spezialek egindu erreportai bat hileetaz. Bai, emaztean hileetaz, bereziki eta in, eginez test batzuk emazte batzuek hileak utziz, eta beste batzuek uh, kenduz, eta askin interesgarri zena, eta bo, azken finan, beha beha labur biltzeko eber uh, bilanerat uh, gira, eh? Bai, hobeki senditzen ziren, azkenan Be, besteak, besteak untsa begiratzen zaituelarik, untsa senditzen zira, eta egia da, hileak besteak begiratzen dituzte, zure ileak, eh? besoak altsatzean edo hanketan, eta egia da, begirada hori ez ukaiteko, be, dira moztu. Argita garbi hor, honik testa hori egin dut eta askotan eta egia da bereziki beso azpikoak eh, ikusten direlarik uh, senditzen da begira da ez uh, ez, ez uh, jane dut uh, ez da txobat bada bai mm. jendeak ikusten superen begiradan ez dutela politatxe maitean zure hile horiek zaitea beso azpian zuzua da lere Ah, begira begirada ah, baten gatik. Bai? Begirada bai, bai. egin nahi ez genuken Bai, bazken finean, ere, noh bera polit senditzen gira, bestearen begirada radaren arabera, beraz, hortan sartzen da. Bai, baina, ahunt, eh, tontoa da, bai, eh, egiteko manera, baina, denaren zatoa da, maleruski, bestearen begiradak kondizionatzen gaitu. Gure mm. untsa izaitean. Ze, Zer dertasuna riga gure burua edera jatsa maite madugu bestaren begiradari kasu egin gabe ere posibilitaik ez? Bai, benan pentsatzen dut, bestaren begiradak kondizionatzen duela gure bahneko begirada ere. Maleruski eh, batzu eh, polit senditzen dira eta bestaren begiradaren gatik, ez dira in gehiago sendituko eta aldaketak ingoituzte, baina kondizionatuak gira bai. Hori da, ere azkenean, uh, uh, be, reportai hortan, adiez, eh, horrek, emezortzi urteko neska horrek, uh, bere hile guziak lazerarekin kendu zituen, hori bon, izbaitzituen suportatzen uh, hileak, beste batzuek, uh, be, uh, hileak aparte, kirurgia ere ginen dute, uh, ebakuntzak, uh, zakite... Ba, bai, Biziki urgun da, e, bakarrik, gorputzaren edertasun horren atxemaiteko, edo behintzat bestearen begiradean edera atxemaiteko, bai? Ongi izaita, bestearen bai. begiradean da azkenean. Bai, petsatzen dut, bai. Bai, eh, bai. bai. Baina ez lukeala izan behar. Ez, gero ez da ala, baina uh, eh, berez ez da ala, eta personalitate azkaja dutenentzat entzat, eh, uh, da, seguraski. Mm. Uh, den bat ahulago aden bat entzat, bestaren begiradak garrantzia haundia du, eta horren araberakoa izango da, bere izaiteko manera. Bai. Gero ez dut pentsatzen aulizia bat denik ere, erraitea pertsona aul batek... Ez, eh, pertsona aula ez, me pertsonalitatean bestearen begirada behar ezkoa duena berakuntza izaiteko. Hortan erraiten dut, mm. eh, eh, horrek bai behar ezkoa ukango du aldaketak egitea bestearen arabera. Bai. Hori domaia da. Fe, mm, domaia da, bera, denak egiten dugu. Bai, bai, bai. Denak egiten dugu izan gorputza edo jazteko edo jastatzeko bai. edo beti egiten te, zer diozu, eh, zer pentsatzen duzu hortaz, hortaz, beti egiten dugu denak eta importantzia bat emaiten diogu hori. Bai, bai, bai. bai. Gulenak, hainbeste bai, ipatzen dugu hortaz, bai, bai, bai hortaz mentzuk gira, baina eh, beti ala ere... Baina, onda oartzea ere, bai. importantzia da, ja oartzea... Ni abidez, egia da, ari zahunt, nire beso azpiko hilak mozturitu dela, besten begiradaren arabera ko hori ez nolako soport, fe soport ez, senditu dudalako gaizki zaite bat. Gero, egian, jari bez neguan, uh, gure jantzeko manera desberdina da, beraz jendeak ez ditu ikusten hile horiek, eta ez, ditut mozten, e, eh, fe, udara ino, eh. beraz, argita garbi da, bestearen begiradak eragiten duela nire portaera. Hor, uh, azkenean eh, betiko gauzara itzuliko gira, baina bestearen begirada, da da eh, gizarte jendarteunen uh, uh, begirada, eta be hori ongi barneratu baitugu denak, uh, nola martxan den uh, hau, ebe ondotik ere be, belaunaldiz, belaunaldi, pasatzen da, bomistana bada uh, telebistaren eragina, e, iragarkien eragina ere kariketan, e, magasinetan, e, telebistak leku handia du e, gure etxeetan, beraz horrek egiten du, baina beste ainitz lekutan ere badira azkenean tipidanik ikusten diren irudi batzu eta edertasun bilakatzen direnak ere. Ah, bai, bai ahunt, uh, eh, gira, hori da, eh, inguruko irudioiekin, eh, edertasunak uh, eh, izan behar da fina, izan behar da batzuetan blonda, eta olako badituko lako kritorio batzuk, tipi-tipitatik buruan txartuak direnak, uh, den bat ez da politi zaitenal, uh, aurpegia butoinez betea duen bat ez da polita izaitenal, bai, badituko lako kritoriak txartuak direnak. Uh tipi eta hortan da garantzia justuki azkuntzaren aldetik gurasoak ukaiten alditugun eh, erantzunetan, ez da horrek eh, galdera hainitz egiten dituzte mhm. eta ajuntino zenteak direnak momentuan eta guk gure erantzunen arabera eh, orientatzen ditugu edo uh, judiamendura pusatzen ditugu. Beraz, guri da ezkuntzatik pasatzen da, gurasoei, uh, tiantia, otio, lagunei, denei kaso egitea aurreai auge, augen galdera horiei eran zuten ejango dugunari. Bai. orientatzen baitu ahunt uh, eh, justuki edo bederen uh, eh, eh, judiatzen edo judiamendu bat pausatzen begiradaren gainean. Epaiketa da beti hor gibilan azkenan, epaiketaren problema eta bestearen epaitzea. Eta... Bai, edo berdin beti obligazen ditzea, zerbait ezan behar dugu beti besteak bestearen gainean, beti zerbait jan behar dugu, eh, ez da simpliki jaten bai lodia da, eta puntu, beti zerbait zerbait behar dugu gibelean, eh, lodia da sobera jaten duelako, lodia da hori adibidez, bere ala judiamendua lehatzen gira, eta askotan espero dut hartu gabe, baina iader adibidez loditasun hartzen badugu, jaiten badugu hor bati lodia eh, sobera jaten duelako, berak ulertzen du, pertsona hori lodia dela sobera jatzen duelako, eta beraz, ez zula izaiteko, ez dela sobera jan behar. Ara, Baita ez, ez, dela, ez dela ongi, azkenean. Eta ez dela ongi, biztan dena negatiboa da, ahunt. Eta ez da bat ere, ez du deus ikusteko horik. Mm -hmm. bai lodia da. Bai lodia da, eta zu uh, finagoa zira, eta puntu, ez da, da, adjektibo bat da, ez du, ez da, bortzaz zerbait negatibo ezagri behar gibelean. Mm Hori -hmm. da, itzak, eh, azkenean, uh, uh, negatibo ikusten dugu lodi itza, baina ez da negatiboa, da, azkenean, eh, eh, hori uh, uh, sartu dugulako gure buruetan, uh, irudiaren arabera, be, lodia izaita itxusi da, eta beraz... bai, eta fin izaita polit, baina ez da bat ez da hori argita garbi, hori da sintxotasuna eta gaizotasuna bezala, ez da batzuek jango dute eh, hau eh, arabea edo beltza delako eh, gaiztua dela. Olako, a, fe, biziki urgun joan ez, hori guraso batzu, segun ez, olako gauza hititu zela horien aurrai. Mhm. Eta badakigu beharrik. Ez duela deus ikustegorik. Justuki begiradarena ipatzen ginoen ere uh, kronika asintzin, uh, zure aurrak gumatez errandu, uh, begira ama uh, gizon hori beltza da. Bai. Oartu da, en fet, bazela laju kolorea berdin bat, eta erakutsi du behatzarekin beltza zela, eta nik janakot, bai beltza da, eta zu, suri azira, eta, eta berriz beste bat erakutsi dauko beltza zena, eta berriz beste bat, eta berriz beste bat, azken finean genatuena, ni nintzen, eta nire burua bortzatu dute ez deus jaitan, gogoa nuen jari jaitea, aski eh, hori egitea, eta ez erakutsi behatzarekin, eta alta berak egiten zuena, ajuntino nozentea zen, erakusten zuen, aurreko laiten dute beti behatzarekin, eta hori ere jaiten da gainera ez launtza, eh, behatzarekin erakustea benan. Eta bai, berau oartzen, momentu hortan oartu da hortaz, eta beretzat, be, nahi zidan erakutsi, eta hau beltza da, usuria da, hau beltza da, usuria da, eta azken finean nik nuen jena undiena, uh, eh, arazorik etzelarik. Mm. Eh, hori uh, eh, etzen batera arazo bat, eta bera ari zen gauza berezi bat eta zoartzen, eta egia da. Eta nik nuen jena. Hmm. Eta horakotan ere gertatzen dena, adibidez, eh, be, kadira batean den eh, pertsona bat, eta aurrak garen dutu, begira, uh, kadira batean ibiltzen da, hau eta bai. bai, bai eta batzuen erantzuna izaiten ala, ez begiratu hori da, ez begiratu hori da, eta beraz, ez begiratzak jara idu gauza bat gaizki dela, edo itxusia dela, edo, eta beraz, aurrak hori bahneratzen du, eta gainera hori egaitan begiratzen du gehiago, eh? <laughs> behar da aurrakolakoak dira, eta, eta ahazoin du, ez da Eh, bere eh, gogoa da jakita zer gatik ez dut begiratu behar. Bai. Beraz ez badugu esplikaziorik eh, emaiten gibelean, berak ulertzen duen gauza bakarra da ez dut begiratu behar, ez dela kopolit hori begiratzea. Eta ez da batera ala. Ez dela kun askoa, beraz. ileak, hor duan, hor berri eta bukatzeko berdin ireitz, uh, espezialen uh, bazen olako uh, lekukotasun bat, emazte batek erraiten zuen, uh, benik ekintza gisa, azkenean ekintza politiko gisa ileak usten ditut pusatzen uh, ene gorputzean uh, emazteen kontrako presioa gatik eta horren txalatzeko Bai, untza da, baina azken finan uh, nuke, azken finan emaztea naturalki egonez naturala beraz bere hileekin uh, bakarrik hori eginez, uh, ekintza bat egiten duela, naturala egonez. Hori da. Az, aski bereziada emazte batek, behar du naturala izan, ekintza bat egiteko. Mm. Ezo, niretzat egia da, pixka bat eh, kontra esan da, ekintza bat egitea da praktikoki zerbait egitea. Emazte bat, bera den bezala egonez, ekintza bat egingo luke eh, egunero kotasunan, do, fe, tristea da, ere, biziki tristea da, ortarati tristea, baina male luzki, Baina hori da, bai. naturala izan. beti behar du zerbait ere beri, uh, eh, edera izaiteko, uh, fe, Hala, beti bezala, eh, mazalik eskatzen zaizkio, eta azken fina naturala delarik suposatzen da, beraz, ekintza bat egiten duela, ileak utzi dituelako, edo uh, eh, kontra ematen du. Me, bai, gero gizunek ere badute, edertasunaren eh, problematika... Ba, mena gutxi ere, presio gutxi dute, iduritzen zait. Ekintza simplea, beraz, naturaltasuna bai, bai, eta lotura egiteko begiradari, ebe, edo bederen eh, ama garen kasuera eh, kasu ematen maten ditugun erantzuneak, eta kasu begiratz, nola begiratzen dugun jendeari, hori e, importantea da, eta denakunkituak gira, mm. eta tipitatik aston da. Bon, bukatzeko, Ez, badugu justuki orain ikasturte berri bat, horren eh, praktikan ezartzeko, eh, aurrek beti baituzte galderak egunero barituzte adibidez, e, beraz, egunero. egunero bada hori praktikan ezartzeko eh, aukera, eta gizonen dako ere, biztan dena, ez da ez ja, bakrik emazteak, ezkuntzari lotuak direnak, eh? gizonak hor dira, eta jaiten nuen bezala, ingurukoak denak, eh? kusiak, otio, tianitia, matxi, denak. Beraz, denak kasu egin behar dugu, eh, biziki portantea delako gara jori. Hortan bigo! <laughs> Iraititz eh, zufia hori mil eskerta onuko aldi arte. Bai, mil eskartzen di. Dener ke zuen behar olako... Eh, berakasle baten gisa eta iraitzen gomendioa gaurko mil esker eh, bihasteren muruan gurekin izan den zira berriz laster aldiz eh, Euskal Iratietan egonen gira Euskal Iratien sartzea aipatzeko programazio berria aipatu dugu goizuntan goiz berrin benen Euskal Iratiak ez da hori bakarrik inguruko funtzionamendu oso bat ere bada eta hori titio betbederekin aipatuko dugu bostak eta erdimementuz Euskal Iratietan berri berriak zurekin behar nadetar gaine. Laborantxako egoera orokorki ez da baina laborariek beren lana itzinean eman nahi dute, larun batean dona paleon izanen den haskuntzaren egunean, beren kabala ederrenak aterako dituzte, akitaniako blonda eta primolstein haragitako eta behi esnadunen lehiaketak izanen dira, berreun eta behoita buru orotarat, larun batean da ere departamentuko laborantza gambarako dona paleuko egoitza berritua estren ordenatuko, Xavier Belen FNSEako presidenta igurikatua da karia hortako. Ikasturtearen abiatze juntan eskola batzutan erakasleik ez aski, klasetan sobera haur, goizuntan erakasle sindikaten ordezkariak errezebituak izan dira pauen Akademia Inspekzionian, entzunak izan dira, baina ez da erabakirik hartuik izan, Bestalde sartzeuntan kolegioen erreforma plantan ezagia izan da, horrek egin batean irautza ekartzen du erakasgaietan, eta ere erakasteko maneran, erreformaren helburu nautxia da, hezkunde nazionalantzat, kausitzeko xantza guziak emaitea ikasleer, seigarrenetik irugarrenerat, agertzen direlakoan, desberdingoak ikasleen artean. Euskal Kostako ondartzetan sekulako jendea ibili da urtengo udan ere eta ondakinen garbiketa eta segurtatzeko herriko etxeak neurriak emendatzen dituzte. Surfraideren lana udazkenian hasten da, gehien bat, udatierrak joanak direlaik, erakundearen arabera egunguzi zorzi miliuntona ondakin botaiak dira itxasuetan munduan zehar eta obestalde ondakin biltzeak eginen dira angeluko labar ondartzan eta miagitzeko ondartzan agustian buruilaren hama bost eta hogoita lauean. Kirola maite duzula? Eta zerbi edo erritar zerbitzua egiteko prest? Eta edo erritar egiteko prest? Euskal Iratietan atxabanen duzulekua. Errugbia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, kirol guziak segitzen alko dituzu Euskal Iratietan. Interesatu bali deitu siberuko botza, gure Iratia, irulegiko edo antxeta Iratira. Edo mail bat igori, iokoskampo abildua euskaligatiak.info elbidera. Euskaligatiak, lekuko kirolen Iratia. Utsimandoka. Utsumandoka aga saikula zaikula aurtene be kolaboratzailekin oaiko juntan Charles Bidegen agur nulazez agurtzeko hitzaikin jinen zaiku. Ematen du arur latinitik etorzen dela eta aulurion zen diakitia zer gertatuko zen bazituzten seinaleak edo sori bat duten zen esker edo eskuin, esker duten balima zen sinistra bat zen. Beste kolaborazaleetan eh, aipatuko deiku peio etxeberriain txartek zertako gien ernanin eta ez hainbeste baiunan. Nolaz, abertzaletasuna aingaratua da egoalde eta hemen ipakaldean behuneko tamar, amabost edo hortan uh, eh, gelitzen den. Beste kolaborazalia dela eta eniaute txamendi izinen zaikio aste-zaste be kantagintza enunguian solas egitea, eta egun eh, aipatuko bestiak beste nulaz kantoia eskolan zelaik sokori bide izan zaion. Jinkuak diakik, somat laundu nien, ba, etxidura inkontra, ezen gogoa inkontra apestu ina, zina eta ez etxikoek bakarrik, baina presio sozial guziak. Utsumandoka aste hartez, arratseko zazpitan, ara eda astizkenez lauetan. Utsumandoko! Ara hemen txe euskal irratien itzordua utsumandoka, bihar ere itzordua duzietitik ahekaltekin lehen egitaraua hemen txe eta goiz berri emankizuna ere biharko gomita bereziarekin gainera. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak izanen dira ekainaren ogoita bostean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erritarrek beren legebiltzara eta lehendakaria hautatuko dituzte. Asterte honetan, EAJ ren izenean Gipuzkoako zerrendaburu den Joseba Egibar goizberriko gomita da. Eta itzetaputzen eh, orain eh, prentsaren itzulia eginen eh, dugu, eta notik gure gomitaren tenorea oiturak atxikitzen dugu. Itzetaputz, itzetaputz, itzeta, itzeta, itzetaputz, itzetaputz, itzetaputz, itzeta, itzeta, itzetaputz, Eta Prentxan denoreuntan interneten aipagai nagusia berriarekin abiatzeko Nafarroa aipagai eta ikurrak Nafarroako parlamentuak ahalik eta azkarren indargabetuko du ikurren legea. Geroa baik, EH Bilduk, ahalduguk eta ezkerrak aurkeztu dute adirazpen instituzionala lortuko dut. Egungoaren ordez, erritarek sentitzen dituzten ikur guziak eta anistasun segurtasuna kontuan hartuko dituen lege berri bat adostuko dute. Segur, udazkenean, ehatxe bilduko Adolfo Araizen arabera. Berrian aipagai, ikurren legean, sartzen da beraz ikurrinaren debekua, eta udontan hainitziriko etxetan beraz ikusi da protesta gisa ere uh, ebe, bat utxik uzten zutela ikurrinaren falta gatik. Eta sagarnoa aipagai ere berrian, sagarnoaren zat, sor marka propioa eratzeko urratsa egin dute Euskal Sagardoa izendapena lortzeko eskaera erregistratu dute Euskal Sagardo egilek eta hori jarrolaritzan merezi duen duintasuna eman nahi dute produktuari sektoreko elkarte guzien babesadu iduriz egitasmoak setasun gehiago beraz behian. Nafarroan ere berrian eh, de ereduaren aldeko kampaina bat egingo duela Nafarroako gobernuak eh, eta bestalde aipagaietan ere berrian azken eh, berrietan Katalunia kup alderdiak babesa emango dio puik de monten konfiantza mozioari hau da titulu nagusia ireilaren hogeita sortzian egingo du Kataluniako parlamentuak presidentearen konfiantza mozioari buruzko ezta baida eta horrek uh, eh, konfientzazko postu horrek garantzia handia beraz du uh, eh, alde barkarriko erreferenduma Puigdemont eta Masen desberdintasunak hau da argiak emaiten duen eh, titulua Katalunia beraz aipagai nagusietan hemen ere genera, generalitateko lehen dakari De beraz Puigdemontek erreferenduma posible ikusten du 2000 mazazpirako eta Artur Mas pdz buruzagia beldur da, eh, bedola bi urteko, bergauza errepikatzea e, egin beraz erreferenduma. Aintzina joaten da beraz Kataluniako prozesua independentziaruntz, du independentziarantz, Katalunia independentziarantz argiak, eh, besail berezi bat sortu duen bezala. Brasil ere ipagai argian, Brasilgo hauzipe az, azpi egiturak barkatu, privatizatu nahi ditu Rusefen ordezko presidente berriak. Aldaketa, fite egin nahi du beraz, temer presidente izanatu berriaren alderdiak dokumentu bat atera berri zuen maiatzean, azpi egituren alde neurian esku privatuetan uzteko. Ara, zerbide hartzen ari den beraz Brasil. Naziortea, eh? hainitza ipagai ere argian, siriako gerra aipatzen baitu ere, bakea urrun sirian, estatu batuak eta errusiak pultsuan jarraitzen duten bitartean, eta Argentina ere, Argentina greba horoko eh, atarian, makriren politika neoliberalen aurka, beste ipagaietan eh, prekaritatea ere, uh, ez gara manteroak, merkatari txikiak kaltetzen ditugunak, enpresa handiak baizik, udako festetan oso presente izan ditugu, eh, karrikan saltzaileak beti poliziaren bea Euskal Herrian baino askoz gatazkatsuago eta gaiztoago da ez da Bartzelonan eta bideoa tera du aurten ango manteroen sindikatuak eta ango seltzailen sindikatuak beraia iburuzko hainbat uste gezurtatzeko helburuarekin hortaz gai interesgarri bat beraz argian atsebango dituzue edo duzue bekarriketan udaguzian ikusi ditugun langile hoietaz egoera prekarioaz. Baionako CGTek laben aldeko mozioa boskatu du. Hau beraz aipagai nagusiak azeta puntu eusen eta babesik ez Mariano Rasoientzat jarduneko presidentak ez zuen babesik lortu irailaren bian iragantzen biaren boskasa joan alderdi politikoek urriaren hogeita arte dute alternatiba bat eraikitzeko ezpadala erritarek irugaren hauteskundetan parte zehartu beharko dute, eh, berriz ere, eta hori zegunetan, abenduaren hogeita bosterako gaina duriz pentsatu dute, egu berri egunean, ez dute, hola, naitarai hautatu? Hmm. txikioz aipagai ere media bazken eh, geek and bask eh, aurtengo beraz fama aipatu ginuena ere hemen euskal irratietan eta arnaldo otegiren sustengoa ere talde internazionalarena eh, hemen aipagai Brian Corrin ikusten da beraz media bazken eta bukatzeko prentsa itzuli hauzi duesten tenore untan aipagai nagusia kaiuzak hauzia frantxez prentsan hainitza aipatzen da gaur Eh, Michel Rokar eh, ministro oia entzun baita eta bestalde historio hau gujan mestrazen eh, hori uh, bordale inguruan behatzileun liseoko ikasle uh, beateratu behar izan dituzte iduriz baselako kezka bat hiru pertsona sartu zirela gelabetan elizeoan, bon, ez da izan, de horren ondutik, bederen ikasleak tranquilatera dira, eta pausa bat egin dute hoien egun zailan eh, gorezbenak egin duen deiari du deia egin duenari <laughs> beki erran. Bostak eta horreita bi hitz eta putzen laster gure gomitaren tenorea Euskal Iratietan sartzea egin dugu guk ere eta hori aipatuko dugu gehiago egituraren aldetik titio betbeder eh, beraz Euskal Iratietako koordinatzailearekin Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskal Iratietan Euskal Mena lukanka, lukanka horrek ez dik aski piperik? Mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizun berria. Osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, ezakalak, ezakalak horrean? Bo, eta e, e, e, beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita oen bako txartin, du studiasta, piper eta gatz! Euskari ratietan sartzea, irailaren bostean. Nola gaur, egin dugu beraz sartzea eta erramezala lastera ipatuko dugu ere beste manera batez. Eta lehenik anekdat eta tipi hau sare sozialetan euskararen kontrako eraso bat aipagai baita gaur bereziki multinazional baten gandik argidura gutxi hemen bainan gazte baten salaketa irakurgai da egun endaiako McDonaldzean lan egiten duen baten gatik. Mezu hau bideratu du euskararen telefonora beraz euskaldun batek irakurtzen dautzet. Endaiako McDonaldzean lan egiten nuen mugagabeko kontra kontratu bat proposatu zidaten, bainan froga EPA bukatzeak zegoela, nire behin betiko integrazioa ez zuten. Lankideekin, zein bezeroekin Euskaraz hitz egiteagatik arazoak izan ditut, behin baino gehiagotan, errespetu ala edukazio falta zela esaten zidaten. Hau da beraz, salaketa, tato, niri lehen agidura egerran ez nekien Euskaldunek McDonaldzen lan egiten zutenik. Eta ino gutiago, hauek Euskararen telefonoa ezagutzen zutenik. Euskararen telefonoa badakizu zer den Bai, Euskara erabili nahian edo erabiltzerakoan zuen eskubiden urraketa bat jasaiten baduzue, salatzen alduzue, telefono horren bidez, interneten ere atxamaren Euskararen telefonoak salatuko du, beraz, McDonaldzen jarrera, beraz, McDonaldzen, ebe, McDonaldzerat, um, somat aldiz, bi aldiz, boikotatu berko dugu orain, zekin nola eginen dugun, seiak laurden guti dira, hitz eta gure gomitaren tenorea. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz Hitz eta putz Eta erran bezala sartze eguna guretzat Euskal Iratietan eh, batzuek eskoletan ikastoletan joen ostegunean edo lehenago ere egin zuten eh, sartzea. Eta gu gaur gure bizkarreko zakua bizkar gainean eta inbeste gauza ere sartzean Euskal Iratietan antenan, baina egituraz gain, edo egitarauaz gain egitura ere aipatu behar dugu gurekin, titio, betbeda erratxalde hona. Erratxalde hona. Euskal koordinatzailea orduan hor eh, gure mm, sartzean ere gure aktualitatea Euskal Irratietan uh, be, uh, entzuten duzien gain baitira ondokoak bazterretako gauzainitz ere aipatzekoak eta behoiek ere eh, sartzean eh, aipatzeko eta bon, sartzeuntan ekipa hor da, langileak eh, beti berdinak eta berdin aldaketa batzu izaiten alko litaizke ere sartze do ondoko haste eta ekiparen baitana. Bai, berritasun eh, batzuk, bo, ekipa beti hor dela egonkortu dugula, hori lortzen dugu ala ere jendea eta gure ekipa mantentzen eta egonkortzen. Berritat sunetan, behar ba, erritar eh, zerbitzuak, zerbizibik eh, delako horiek, uh, agrementu bat lortu baitugu, eskuali jatiak bezala, eta beraz misio batzuk proposatzen, idekiak direner uh, edo zein gaztei, emasei eta hogeita bost urte arteko gaztei, eta batez ere uh, misio horiek lotzen ditugu gure uh, elkarte biziari garapenari adibidez bat hartua izan da hor berrikibe guri erratian. Guri erratiko ogoita ma bost urteak baitira, eta kampaina bat edo komunikazio uh, desmartza eta kampaina bat garatzeko horren inguruan. Eta beste hiru misio baginituzke ere proposatzeko, beraz, hor, auta gaitza nahi bada orkestu ez da problemalik, gori uh, mailez irratiai edo deituz. Hala? Tartean kirolak tartean kirolak, bai, eh, garapen eta kirola. Kirolak loan nahi ginuke ere, uh, egia kirol munduarekin, elkarteekin eta tokiko elkarteekin, loturak uh, eh, piskat sakondu garatu eta bon, balin badira gazte batzuk uh, intesatuak direnak bereziki kirolaz, hor, uh, ongi etorri uh, berua okanen dute. Mm -hmm. Hala, berrita sunetan, gero... Aipatzen alda ere um, beste ahlo bat, hor zerbitzu bat Uh, hasi duguna mm, egituratzen garatzen duela bi urte uh, eh, irratitairena irratitaire zerbitzuarena irratitaire horiek dira eskoletan eh, eskaintzen ditugun um, batzuk irratik gintzaren inguruan uh, eta entzuten dira eh, aurrek uh, egin ekoizpenak uh, gure uinetan eta zerbitzu horrekin segitzen dugu hala, gure indaxak hortan uh, sartzen Mm, batez ere baita ere guretzat uh, manera bat bo, eskola munduarekin ahemanak sakontzeko, baina bada ere hizkuntza politika um, lehen ikuspundutik, hor uh, euskara pixkat uh, klaseetatik ateratzeko aukera bat bada, baita eta gure gure gure ahia ekartzen dugu ere prozesu hortan. Mhm. Bi eta maseian gira, hor ez da sorpresa ondirik, agatxalde untan, eh, alde hortarik, baina eh, be Euskal Iratiak bi ari hogeiari begira ere jartzen eh, gira, bi eta ogei proiektu Euskal Iratietan, hor eh, zer da? Bai, hori da mm, gogoeta bat mm, abiatu duguna, Uh, egia egan azken, uh, azken urte horietan, mm, nola, Uh, prestatzen ginituen gure uh, gure plangintzak era, eta urte batetik bestela. beti uh, apirirean uh, sartzeari begira, edo eguberriz uh, udari begira, eta abar. Mm, Sobela, nola erran, perspektibak uh, landu gabe. Hor, um, parioa da, nunbait, eta ez da egisa izanen, eh, eramaiteko, uh, perspektiban jartzea gure, gure gogoetak. Eran eh, nahi du, bon, 2000 augei haipatu dugu, eran nahi du, eperteinerat, piskat asmatzia eta gogoetatzia ze irrati mota, eto ze proiektu edo mota nahi, genu, nahi genuke eskuali irratietan. Hor, eskuali irratietan, irrati bakutxean, olokorki. Hor, nundik ditenden hori, bon, alde batetik, uh, bon, barneko behar bat irantzuteko, hori bai, zenta irratik bat dute uh, bide luze bat egina, irratik guziek, bako eta badira gauza batzuk beti uh, gogoetatzeko. Lotua da ere, uh, erran kontestuari, testu inguruari, nahi dut... Uh, sortu direlaik eh, laurogei uh, eh, amarkada hortan, gero federazioa, fed, eskuali federazio bezala sortu zen lautan noita amaseian, eta, eta hori sortze hori lotua zen uh, einan dibatian uh, uh, eskuali proiektuari hor sortzen ziren eh, garapen kontsiruak, lehen egiturak, uh, eh, nunbait, uh, eh, ipar mailakoak, eta euskarri jatiak ere hor sortu dira. Mm. Bazen testu inguru berezi bat, eta gaur egun testu inguru hortan edo antzeko batean gira. Bon, nola ez aipa ere paren sortzia, nunbait... Uh, Erepak uh, bai, uh, paren sortziak ukanen du ondorio guretzat, zenta hor, bon, egitura instituzional berri bat, eh, beraz, gure aheman instituzionalak ere aldatuko dira, gure partaideekin, lehen aldikot zipar euskal egukenen du olako bat, eta edabite baten jola, edabide baten jola, barkatu, da lurralde baten eh, berri emaitia, baina lurralde horren uh, miraira izaitia ere. Mm. eta egitura berri horrekin, bon, voilà, eskoli ratiak zer, zer hol duten, zen funksio duten uh, betetzeko hortan, uh, bada gogoetatzekoa. Edo ez, me beden, galdera posatu behar dugu gure buru Beti gogoetatu behar da. Beti, egin bat bai. Hala, eta testu inguru hortan, uh, aipan ere, testu inguru egoera sozio Uh, sortu dilerarik eta orain eskualdunen perfila aldatu da, arrunt. Euh, bon, datu bat tipi batzuk emaiteko, guai euh, uh, eskualdun geien, kopuru handiena, kostaldean dugu. Mm eta ez barnek aldean, kopuruaren aldetik. Gazteak dira oai eskualdunak. Eskualdun berri horiek, eskolatik pasatu dira, eskuala transmititu da eskolaren bidez, ez lehen bezala, aldaketa iniz bat dira, bai gure entzulegoaren zat, bai gure langileen artian ere ikusten da, beraz, Bada testu inguru bat hor, eta horren aintzinean edo horren barnean behar dugu ere uh, pixkat berriz pentsatu gure proiektua horokorki. Mm -hmm. Bada goguetatzekoa, lantzekoa, beraz... Eh, Euskal Irratien Federazioaren zat, eh, horretaraziko dugu, lau irrati badirela, bagirela, barne hortan, eh, Sibiroko botza, irulegiko irratia, gure irratia, eta antxeta irratia, eta beraz, eh, badela hor, eh, langileen arteko gogoeta bat abiatua duguna proiektuei begira, hala Bai, langileen artekoa eta uh, nahi ginuke zabaldua izan dadin. Mm bon, Administralarien artean, me laguntzaileak ere badute toki, gure irratietan, justuki, eta programazioaren partean dibat, bat, orain dik uh, eh, dute. Bai. Eta ez dugu azten ere, gu, gure lau irrati horiek, erri irratiak dira sortu direla, beti, hori, erri eh, proiektuak dira, eta oraindik dira olakoak. Uh, eh, ekonomiko ki ere, parte handiz uh, eh, dituztatuak dira, egitarrek ekartzen duten laguntza, laguntzekin. Hala, beraz, eh, bada dimentsio hori ere, uh, txertatzeko gugu eta horietan biztan dena. Bi itzaz, u dauntan, justuki, gatazkaino bat izan zen, Euskararen erakunde publikoarekin, uh, diru emaitza berdina edo, bai, uh, izan baitzen aurten, uh, ba, azken urteetan bezala, eta Euskal Iratiek beraz, haien uh, uh, kesua ere erakutsi zuten genuen, horri uh, begira zertan da, Bai, solasak izan dira eta berriz hartu berko ditugu, hor eh, sartzean eta ondoko hilabeteetan. Hor, lot, lot nezake gogo eta holoko hori erran, nahi dut gure gogo eta hor elamaiten eh, duguna, lotua da mm, ere hizkuntza politika, zemotako hizkuntza politika behar dugun Ipar Euskal Herrian azkenean. Zenta bai, izan ziren... Eh, bo, kalapita tipi bat eh, laguntzen inguruan, probleman nagusia delarik ara ere, eta hori ez da antzi behar, dela ez dela aski diru, edo aski laguntza, edo aski uh, egiazko izkuntza politika bat, eta maiteko lokorki Ipar mailan. Gok bizitzen duguna, edo bizi izan duguna aurten, hainitzek bizitzen dute ere, eta problema nagusia hortik diten da. Beraz, EPE hor da tresna bezala, uh, duela urte bat, urte bat erdi lujalde kontratua negoziatu zelaik uh, galdegin zen aurre kontu horiek uh, bikoiztea, hori lortu eta ondorioz gero katazkak. Horren gogoetak eramaiteko, bon, gu, gure partitik eginen dugu gurea eta uh, gure gogoeta horietan izanen da ere ekarpen bat uh, gogoeta oloko horiek. Mhm. Azken gauza bat, itzordu bat, uh, eh, titio betbeder ere aurten uh, eh, zat, eta be, Euskal irratiak eh, barne dira. Ezen errel, hor Frantzia mailako, Frantzes lugalde mailako uh, gune bat da, aipatzen daukuzu, azaruan, zer pasako den? Bai, hori da, azaruan, azaruaren amasei emazazpita emezurtzian, miarritzen. Ezen errel, beraz da, irrati libreak biltzen dituen uh, eh, sendikatu federazio bat, uh, mailan, eta urtero egiten du bere kongresua, da momentu aski importantea, beraz orten miarritzen. Uh, eh, ezen dugun tokia, ara ere aski importantea dela, da uh, zenta izkuntza gutituen uh, eh, ordezkalitza bat, uh, edo ordezkalitzaren funksioa betetzen duguan, mhm. Hala, hori ere Frantzia mailako olako egituretan ez da usu ikusten, beraz, bada, no, nun baita autu estrategikoa ere, hori zaiteko, eta kongresua be, be, beraz hemen, beraz, importantea eskoli ratientzat ere, lau ratientzat, eta, bon, behar dugu antolatu alde batetik, me da manera bat ere erakusteko zelan egiten dugun eh, beste um, Franz, franziako lankidei ernezake. Mm -hmm. Ados, bori, berantagoa ipatuko dugu dena den, azaru erditsutan mm, bai. izanen da. Itzordu hau, eh, titio, betbeder Euskal Iratietako koordinatzailea gurekin ginuen. Sartzeon, emiesker? Emiesker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan irratian eh, gelditzen gira, irrati giroan erranen dugu, aurten ere antxeta irratiak ama bosturte ospatu baititu, ama bosturte zurekin, olatuen uinak horazten kantua, osatu dute luz deputaz taldeak, iban rusinol eta eneritz furiak, ebe musikariekin, olatuen uinak horazten kantua, laster seiak euskal irratietan eta berri sail nagusiaren tenorea. duinak korrasten Tasiak gara horrela adierazten Itzak jazten eta mundu berrian marrazten Tasiekan jorrazten antxeta irratiaren amabost bost zat sortu kantualuz deputa Siban Rusiñol eta eneritz furiakekin eta nikorekin gurtuko zaituztet gaurkoan itzetaputzen biar elkartzen gira tenore aztaldatu eh? bostak eta seiak artean eta behartan agurten zaituztet bihar arte seiak oskal irratietan